aner navagos aner plusios athenaios metheteron tinon eplei kai de kai monos sphodrou kai tes neos peritrapeises hoi men loi poi pantes diene echonto hodi athenaios parehasta ten athenan epikalumenos muria epengelleto, ei periso theie. Heis de tis ton sunne nauage coton, parane comenos efe pros auton, sun Athenae cae su heira cinei. Atar un cae hemas METATES ton theon paracleseos, chre cae autus ti huper hauton logis domenus dran hoti agape ton esti kai energuntas theon eunoias tun hanein e heauton ameluntas hupo ton daimonon perisois destai tus eis sum foras en piptontas hre kai autus huper heauton auton copian kai huto tu seu peribo e seias destai